Marie Quiné Bigot de Moreau, estis franza componistino, pianistruisto cae elstara pianisto. Marie estis filino de la violonisto Joseph Quiné cae la pianisto Catarina Leie. Siget sigis cun la franza novelo Paul Bigot de Moreau. Baldau la paro al Vieno por la dauro de quin iaroi. Dum scia iaroi en Vieno, Marivigot Vigot rencontis multain musicistoin. Scia etso estis dungita, kiel la bibliotequisto de la rusa princo Andrei Rasumovski, ambasadoro de la Zaro en Vieno, cae bonfaranto de Beethoven. Tiel Mari Bigot conatigis cae amicigis cun la granda componisto, cium si impresis pro siei lud pianai capabloi. Raporto i assertas che si estis la unua quiu ludis por Beethoven recte de lia manuscripto lian jus scribitan sonaton appassionata. Sia ludado imponis lin tiel multe, che li diris al si, Tio ne estas precise la caractero quium mi volis doni al tiu pezzo, sed daurigu, se gi ne estas tute mia, gi estas io pli bona. Li donatsis al si la partituron de la appassionata subscribita. Danke alla curagigo de Beethoven, Marie Bigot presentis sian unuan concerton en Vieno en 1805. Ancau si ludis por Haydn, quiu et criis, o oh, mia cara infano, mi ne scrivis citiun musicon, estas vi quiu componis gin cae li scribis sur la folio de cie si ludis. La dudecan de februaro 1805, Joseph Haydn estis felice. Dum si arrestado en Vieno, si componis sonato opus 1, cium si dedicis alla regino Louise de Prusio, cae andante varie, opus 2, cun hoc varioi cae capriccio, dedicita al scia fratino Carolein. Ciam la familio bigot revenis al Pariso, Marie conatigis cun la componistoi Clementi, Kramer, cae Dissec, cae si studis componadon cae harmonion con Uber cae Cherubini. Si entusiasme presentis cae reclamis la vercoin de siei amicoi Beethoven cae Haydn al Parisa spectantaro. Siei presentadoi estis ciam salutitai de la critico pro sia perfectezzo, capablo cae graziezzo. En Pariso, si publicigis rondelon cae aron de studoi. Existas ancau aro de valsoi manuscrivitai de si, cun siei subscriboi, sed la belga musicologo François-Joseph Fetti dubis pri ilia autorezzo. La componadoi de Bigot montras senteman talentan componiston, vercanta en frua romantica stilo conservante classica in convenzion de formo. Diras la presentado de la publicajo de y partituroi. En mil du, chia edzo estis captita en la campaña de Napoleono en Rusio. Tio vigis Marien doni leccionoin por subteni du infanoin. Inter siei studentoi elstaris la iunai gefratoi cae estontai componistoi Felix cae Fanny Mendelssohn, ciam ili logis en Pariso. Articolo ancau mencias Franz Schubert, ciel sia lernanto, certe tio estus dum sia restado en Vieno forte malsana, cae fisice elcerpita, Marie Bigot mortis en Pariso en la de nur tridecquar iaroi. Articolo scribita pri scia morto mencias che si componis plida musico sed rifusis publicigi ilin pro modestezzo. Nun tempe, trovigas malmulta iel siei componajoi, tamen estas eldonitai la quar movada sonato cae sestudoi. Ili havas cae poesion cae brilletson.